Eta seitzen dugu behaz eh, goiz berri eh, untan behatziak artel garrekin izanen gira, baina orain ezan bezala gomit partikulak bat eh, badugu, egunon Jon Ulana orain behaz aurkezteko, eh? berriako kasetaria zaitugu, eta ebe, amairu, amairu hauzia jarraitzen ari azken aldian, egunon? Egunon bai. Madriltik, beretik eh, jarraitzen duzu? E, ez bultatu gara Euskal Herriera, azte azkenean bertan izan zen azken saioa eta azte azkenean bertan bultatu ginen. Hori da, azken saioa eta ustailaren hogeita seian behaz segitu behar du ez hauziak? Eh, e, Bai, izango dira, izan dira hiru egun, orain astebeteko etena da eta gero badira beste saio batzuk eh, datorren astean eta gorrilan berriro beste eten luze bat etorriko da eta azkenean irailean jarraituko du epaiketak, beraz e, en fin, eten batzuk badira hor tartean, baina luze luze dijoa. Ados, e, esplikatu haizan da, zen eten duten edo ez? Ez, e, horrela zegoen aurre ikusitagia esan eh, ez dago aldaketa hundirik aurre ikusitako egutegian eta e, egotekotan beak laburtu egin dira, ze pentsatzen duten den aste honetan e, ostegunean bukatzea, azkartu egin dira e, prozedurak, lekuko batzuk ere, bueno, deitu bat zeuden lekuko batzuk ez dira azkenean joan behar, bat ere poliziak, orduan, ba, Ematen du, barintzen ari zela prozesua, aste honetan bintzat. Gogoratzen altzen iguke bihitzez amairu amairu sumario gisa ezagutua den hauziaren zergatia? Bai, hor da, bueno, sortzi laguni lepuratzen diete, e, eh, etaren, como kako txartean diot, fronte juridikoa osatzea, ez? Eh, abokatu talde bat izatea, eta hori horiek nolabait alboka taldea edo osatzea eta horien bitartez ba, koordinatzea euskal presoen bueno harremana baietarekin et, eta bueno batez ere ba gerora etorri zen konponbide prozesuan ere izan zutela paperik ez, eta horrez gain ere gozten diete, irautza zergaren kudeak eta eta arantzazuluetaren kasu partikularrean baita e, lergailuak egukitzea ere. Hmm. Eta, eta beraz, asteuntan hasi da epaiketa, aintzin ez da akordiorik lortu? Ez, eta e, akusatuek e, zuten saiatu zirela, eh, baina ez dutela ikusten beste aldean inolako e, eh, gogori korretarako, ez? Beste aldean dio denean, daude hau bete eta dirinidei justizia e, biktimen elkarteak, mm. fiskala ere hor da, eta hor pieza guztia sartu behar dira akordio batean, beste batzuetan posible izan da, eta kasunetan ematen zuen ezetz, eta hor nik uste gondela... E, el ardura leporatze bat fiskalaren eta akusazioen artean, ez? E, fiskalak esaten zuen bera prestegoela, baina horretarako behar zuela e, akusazioekin nola baita eta berri akusazioek ez zuten ez dakit gogori, baina ez dute izan borondaterik alako elkarrizketa batean sartzeko, ez? Beraz, e, paiketa hasi da, eta eta orain ez dakit e, prozesu honetan aukera izango den agian ezer e, adosteko, baina baina hasi bintzat hasi da, eta eta ez dago akordiorik. Horrek agerian uzten doa ere epaiketaren eh, kutsu politiko hori, aski salatu izan dena joko azkampoko bezala eta bere jahduera bukatu eta eta ama juhtera? Bai, hori da, hori da kontua ez. E, aurreko batzuetan posible izan dela eh, akordio bat lortzea hain zuzen ba, bizi dugun eragoenan eta esaten zenuen bezala eta bere jardun armatua ba, bukatu eta amar urtera ba, kartzela zigorrak saiesteko zergatik orain ez den posible, bakian guk ez ditugun klabe batzuk izango dituzte aipatu ditudan elkartetako abokatuek, ez? Mm. Baina horrez gain ere, ikuste hor bada pista bat eta hasi zen lenguan epaiketa lehenengunean, batez ere defentsak salatuz, gai hau ia epaitua izan dela eta e, auzipetuetako asko esango nuke jada gai hauengatik epaituak izan direla, goan baldin baduzu duela bi urte egon zen amaika amairu sumarioa eta testu inguru horretan berrogeita zazpilagun zituzten zituzten. Mm. akordioa lortu zuten, hor eh, frontea e, ugari zeuden eta e, tartean abokatuak, ezta? Eta horre gaur egun epaitzen ari denak, jada zigortuak izan ziren, akusazio berdinen alegia eta kokide izatea, gainera batzuei zuzendaritza agarraduan. Beraz, hori zen pixkat, defendentziak ere argudiatzen zuten, gai hau epaitua eta zigortua dago, eta beraz, e, printzipio juridiko bat da, ezin duzula pertsona bat zigortu bi aldiz delitu berearen gatik, hortu. Batez ere hori, haintzinatu duzu buruan nuen zalantza bat, jadanik egindakoarengatik gatik, ari dira behitzere epaiketa bat emaiten, hori ez zinezkoa delarik Espainiak zuzen bidean ere ez? Bai, nik uste, e, bueno, non bizi de edo delako prinzipio hori, bai, hori e, juridiko dela eta eta akusazioen aldetik, uste argi xamar dago, egozten zaizkien delituak berdinak direla, hor epaiketan zehar, epaiketan lehenengo egunean, ez izan zen gaietako bada, delitu bera ote den EPEA luzatzen den ez? E, horre, nolabait militantzia eteten bada, punturen batean, fiskalak dio kasu horretan bi militantzia lirateke, eta beraz ez da e, delitu bera epaitzen, ez? Eta, ja, e, Piskat ere izan zen, ze azken batean, abokatuak esan zuten, tira, zuek etako kide izatea egotzi zenien, tira, barduan izan ziren, izan ziren denbora guztian zeharrez, eta espada etenik militantzia horretan, delitu bera litzateke eta kasu horretan bi aldiz epaituak izango lirateke. Hor da pizkat eh eztabaida juridikoa, ez? Eten bat mm. badagoen militantzia horretan eta e, epeak azkenean 2008an abiatu zen prozedura 2008an eh, egin igo atziloketa batzuetan oinarritzen da prozedura hau, eta ean atxilotu zituzten e, abokatu hauek. Hor eztabaida da urte horietan guztietan etenen bat egon zen egin militantzian. Prozedurara helduko gira, baina momentukotz, auzipetuen defentsa, ze izan da ikusi dudanez, eta arekiko lotura hori ukatzearena, eta baita ere, eh, azpimahatu dute, garrantzitsua egin zela Euskal Preso politikoen kolektiboak espetxe legeria baliatzeari buruzko ez da albidetzeko. Bai, hori batetik, e, hori da, e, eh, alegin nagusia izan da, e, eh, eta arekiko lotura, egozten zezkien lotura horiek ukatzea, bestetik, ba, zuzenion bezala, e, aldarrikatu zuten abokatuek egindako lana, eta izan zen azkenean koordinazio lan bat, batez ere, konponbide fasean, presoak ere, presoek ere parte hartu zezaten ez da horretan, ez? Eta, eta gainera e, arantza zuluetak ala aldarrikatzen zuen, 2008an akordio bat egin zutenean, ez, aipatutako hori, berrogeita zauzpia uzipetu e, zigortzeko baino ez espetxe, espetxeratzeko, hain zuzen, zuluetak eta jonen parantzak eh, onartu behar izan zuten e, espetxera joatea. Mm. Eta zuletak azaltzen zuen, ez? Testu onartu zuela berak, etako kidetza hori, alegia, bazela koordinazio taldeko kide, hain zuzen, e, presoa konpunbide prozesuan e, nolabait engaiatzeko. Prozeduraren aldetik eta ala instrukzioaren aldetik, eh, aski gauza argi ere irakurria izan ditugu, behar azuk argituko dituzunak, e, alboka atxostena ere aipatua izan da, baina adibidez, julen zelainari leporatzen diote sinatu izena dokumentu bat, kartzelan izan arren egindakoa leporatzen dioten momentuan. Bai, lehen aztu zaita aipatzea, ez? beste e, gaietako bat da, Guardia Zibilak e, egozten dizkietela ez izen batzuk, zelerainen kasuan ilazki litzateke ez, eta hor badira dokumentu batzuk, eta kasu batzuetan ilazki sinatzen duen hori, e, Guardia Zibilak dio zelerain dela, eta beraz, eraikitzen du auto edo prozesu guztia eraikitzen du e, hipotesi hori nolabait sendotzera, ez? Uste, ba, uste baten gainean azten eraikitzen eta eta hori berrestera bidratzen ditu froga guztiak zelerainen kasuan otxo oso bitxia zen, ze uste dut abokatuari ez diotela onartu adibidez, frogatu alizatea egozten zaizkion ba, egitati batzuetan, garai hartan kartzelan zegoela. Hori, hori justifikatu ezkero, ba, segurazki bere defentsa asko zerrexago alitzateke, eta horregatik galdeketan zehar ez bere abokatuak esaten zion, zuk bazenuen, e, zuk sinatu zenuen dokumentu hori, ez, eh, zuk bazenuen idazmakinarik mm. eh, espetxean, ez noski ez nik eta ez beste ez impresok, ez? Beraz, Eh, hor e, bai egon dira egoera paradoxiko batzuk ba, erakusteko mm. eh, akusazio batzuk ematen duen ez nahiko agulak direla. Frugen aldetik ere, Iker eh, berak salatzen du USB gako batzuk faltsutuak izan dela edo utxetik e, atera dituztela. Ba, iberak ala zaldu zuen, ez? Guztiek salatu zuten 2008ko aprilaren amalau hartan mm, polizia operazioa egiten denean, eta bulegoak miratzen dituztenean, eta e, ze alartetan sartzen diren guardia zibilak, nola dituzten, azkenean abokatuen bulegoak dira, eta hor behar duzu bai idazkari judizial bat mm. ikuskatuko duena, edo dekanotzako e, ordezkariren bat, ikusiko duena, dena zuzen egiten dela ez, eta sarri egiren kasuan berak e, hori azaltzen zuen ez. Egon zirela, 20 binte, e, bat minutu... Idazkaririk e, gabe. Idazkaririk gabe, haren zain egon zirela, baina tartean ba guardia zibilak egiten ari zirela eh, lan batzuk eta bere bulegoan guardia zibiletako batek bi mai askatu nahian edo pasa zituela ez dakit zenbat minutu berak ez dut 20 bat minutu pasatu zituela lurrean eta hor aurkitu egin zituela ez dakigu oso ondo nola eh, USB batzuk eta eta noski ba sarriek izaten zuen horiek ez zirela mm. Eh, berak ez zituela zagutzen, arralako e, irregulartasunak salatu izan dituzte lehenengo egun hauetan. Bai, etxe miaketak, e, zerbitzu sekretuek ele epaime, epailaren baimenik gabe eginiko entzuketa eta jarraitzeak. Froga horiek onartu ditu epaileak dagoeneko ala atzera bota ditu? Froga horiek e, autoan daude, beraz onartuta daude froga gisa eta aipatzen zenuen zenei Espainiako zerbitzu sekretuena eta hori ere ba, izan da lehenengo egunetan ez da baide gaietako bat ez, azken batean e, zeneiren entzuketak eta eh, bueno, bere, bere froga horiek, bere dokumentuak e, nolabait kontrol judizialpean eh, egin behar dira, e, kasu honetan argi xamar geratu da ez dela horrela izan, guardia zibil bat bera konfirmatu zuen, bai zuen nola eskatzen zioten haren arabera ematen ziola zeneik informazio bat guardia zibilari, Eta horrek, hain zuzen, e, defentsako abokatuak salatzen zuen, hori horrek posizioera bat babesgabean uzten dituela akusatuak, ez? Batetik, e, zerbitzu sekretuek e, entzun zaituztelako eta eh hmm. dokumentazioa daukatelako e, babes, babes juridikoari gabe, nola baita eta bestetik, gero, e, urte hauetan zehar ez dutelako lortu e, eh, zeneik ustez e, akusatu hauen inguruan dauzkaten dokumentuak eta desklasifikatzea. Horrek e, horrek eragiten duen, ba, ba bezgabetasunarekin, ez da? Defentsarako e, akusazioak edo guardia zibilak auto bat egiteko izan ditzake zenbait informazio zeneitik lortu baina gero defentsak ezin ditu dokumentu horiek osorik eh, eskuratu, ba, ez direlako esklasifikatu eta beraz sekretuak direlako, ez horrek ba, posizio mm. zail batean uzten ditu defentsak. Tan noski ere, testigantza eta irudi gogorrak ere, zabaldu dituzue berrian berean, tortura salaketak eta torturapean eman eh, informazioak? Bai, nik uste izan zela, ustez, momentu gordinena izan zen e, eh, artean, eta baita e, eh, peiketaren astean, ez, nahia zuri arrainek da, nolabait kontatu zuen bizitakoa e, espetxaldian, baina e, goitza judizial batean, epaile batean aurrean kontatu zuena, nik uste bereziki, e, bereziki gogorra izan zela, bai nahi azuri arrainak eta bai, eta bai saioa agirrek ez, e, e, nik uste asko zabaldu direla bereziki zure arrainen testigantza, oso gordina delako eta en fin, batzutan ematen du tortura hitzari oitu ere egin garela, mm. ez? Baina kasu honetan kontatzen zuten zenolako indarkeria sexuala jasan duten, ez? Eta azkenean, bueno, ba, on, ongi dago torturaren testigantza zabaltzea, baina baina horrek ondorio batzuk izan zituen, bai, auzibidean, eh, hor akusazio batzuk edo deklarazio batzuk egin ziren e, torturapean, eta nik uste tortura aitortzeak suposatzen duela torturaren on, e, torturak eragindako ondorioak ere aitortu behar dira da kasu paiketa batean gauzipetu batek esaten badu torturapean deklaratu zuela eta gainera zuriarrainen kasuan e, ongi e, dokumentatua dago E, jaurlaritzak bere garaian eta zazpian orkeztutako txostenean eta, bueno, esan edut, ez da nukuluko protokola pasatzutela. Horre guztiak eragin beharko luke, hauzi bat bere horretan mm. bertan bera geratzea, funtsa direlako hain zuzen e, eh, tortura pean egindako deklarazio batzuk. Neugri hartu die epaileak, salak eta horiei, ala ez? E, epaileak ez zuen aparteko reakziorik izan, horiek antzak eta hartzerakoan, ez dakit gero e, eh, epaia nora joango den, baina bai antzematen zen epaimaia ba, nola bait, eh, ez dakit, ezin egon batekin, ez? Zuri arrainen testigantzan zehar, pare bat aldi zuten, batez ere abokatua, zuriarrainen eta eta saio agirreren kasuan, batetik ez dutelako nahi e, saio kasuan abokatuak nolabait bideratzea, ez? Galdera, galderak bideratzea, galderen bitartez agirreren testigantza Ba, bideratzea esan ez zer esan behar eta zer ez, baina, baina nik uste bere, bere gordinean saioak irrek berak esaten zuela nahiko argigarria zela e, ulertu gabez, abokatuak bideratzen zuela ez, mm. eta zure, zure arrainen kasuan ere jo nago abokatuak aipatu zuen ba, Estrasburgo aipatu zuen, Espainiaren kontra gondiren sententziak, lehen aipatu duten jaurlaritzaren txosten hori, e, torturari buruzkoa, eta e, elementu horiek ba, epaiketara ekartzerakoan edo aipatzerakoan ikusten zen e, batez ere epaimaikidetako baten aldetik alako mugimendu kexati bat e, zean ez hori hori etzela gaia, ez. Nada, bai, sos. Epailekutik kanpo ere, eh? oi hartzen dute dute solaketa horiek? Esango nuke e, mediatikoki ez gehiegi, <laughs> e, orain sare sozialaren aro honetan bai izan dutela parteko oi hartzun bat, baina hau zibidean bintzatez, hau bera bere salatu zuten mm. instrukzio epaiaren aurrean, gaur egun eh, barne eh, Espainiako barne ministroa den Fernando de Marlaskaren aurrean, eta tira, zuten inolako biderik egin salaketa eta horiek. Azken galdera bezala, piskatu jodulariaren kontra ere baigabiltza hemen, ze espero da defentsaren aldetik, hogeita seira begira? hogeita zeiko aste horretan, e, orain e, guardia zibilak dira deklaratzekoak, pasaden aste azkenan bik deklaratu zuten eta bik lekuko gisa deklaratu zuten, eta nahiz eta e, batek bat ez ere egin e, peritu lanak ez, eta hori ere izan zen kesetako bat, ze azken batean zuk lekuko bat deitzen duzunean, deitzen duzu ark ikusitakoa batik, eta, eta ez e, valorazioak egiteko, eta ah, pasaden aste azkeneko guardia zibiletako bat, Etzen lekuko izan, egin zituen atxiloketetako, 2008ko atxiloketetako eh, atestatuak idatzi zituen Madrildik. Atxiloketetan zuten poliziek esaten ziotenaren arabera ez, eta hori izan zen, kesetako bat, lekuko baten lana ez dela ez mm. dela hori. Orduan, datorren eh, hogeita asetik aurrerakoak izango dira Guardia Zibil gehiago deklaratzen, eta pentsatzen dut eh, batzuk lekuko gisa, baina bat peritu lan horietan ere sartuko direla, eta aurrekoan eh, ez defentsek eta ez, ez da herri akusazioek ere ez zuten gehiegi galdetu Guardia Zibil horien inguruan eta ikusiko dugu aurrerantzan nola de joan. Ongi, segituko dugu hori beraz eh, zurekin, Jon Olana urain mireskeh? Mireskertu ongi zan. Izan ongi.